Apirilak amabost gaur aste artea da tabu berrion albistegia duzue berrio zare erratiaren albiste emankizuna. Ze titularrarekin ereketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, doia zara islaria, erioaz eta doluaz mintxatu zen atzo kulturgunean egindako aurrekin erioaz eta doluaz mintzu izeneko izketaldian enbat gurasok parte hartu zuten aurrezkuntzako irakasle eta psikopedagoga den idoia sara izlariak aur naiz gaztetxeekin erioaz hitz egitea doluaren prozesua errazen duela azaldu zuen atzoko elkarrezketaldian berarekin solasteko aukera izan genuen hortxe laburki gaiari loturiko idoia sararen gogoeta. Bai, bai, bai, bai, hori da, ez itxaron e, itxegitera behin e, gertatu eta gero, ez Ze, hortan gainera, e, azaltzen ditugu gero gabeziak eta, eta bueno, pues, ez jakintasuna, ezta? da? E, itxiten badugu soilik e, itxegitera, ba, gertatu denera, orduan, e, dolu prozesuan gauden enean, ez dakigu ere nola hitz egin edo, edo, edo agian ez da momenturik egokiena horretaz hitz egiteko, ez da? Mhm. E, obe genuke aldez aurretik modu natural, e, natural batean hitz egitea eta e, e aurrek badituzte kezkak, azaltzen dituzte kezkak eta haien zalantza existenzialak denok bezala, egoera horiek eta momentu horiek aprobetsatu beharko genituzke hortaz hitz egiteko. Horrek ez du nahi, behin eriotza gertatuta, ez dugu laminik e, sentituko, inondik inora, ez da? Ze, e, erioak berak, e, berarekin dakar mina, ez da? E, baizik eta, bueno, pues aldez aurretik e, itzegin da balin badugu, neurri batean, eta, bueno, berak sortzen digun beldurra, eta mina, eta oinazea, e, horren inguruan itzegiten balin badugu aldez aurretik, agian, e, garatzen ditugu baliabide personal gehiago gero e, gertaera e, gertatzen e, denerako pues, bueno, pues, gertaera mingarri horri ba, obeki e, aurre egiteko <laughs> Elkartasun azokan artikulu ezberdinak jaso dira dagoeneko. Presio politikoen aldeko elkartasun azokaren irugarren edizioa izanik berrio zartar bizelagunak hasi dira dagoeneko artikulu edo produktu ezberdinak ematen. Horiek erakutsi eta azkenik saldoko dira baina aurretik artikulu gehiago jasoko dira horretarako. Astelenero zulo alai elkartean seietatik zortziak arte bilduko dira presioekin solidarioak. Eta zuatzako kanpaldietan izena emateko aurre izkrizioak gaur amaituko dira. Kiliki elkarteak antolaturiko zuatza arabarirlako kanpaldian izena emateko epea gaur amaituko da. Alere, gaurko unean kulturgunean aurkituko dugu aurre inskripzioen maila, guizez, zama bietetik ordu bat terdiak arte eta atxaldez bostetatik zazpiak arte. Eta gaur kirolen atalean, mendialdea kirol elkarteari dagozkion zaskibaloiko emaitzak azalduko ditugu, garazi zer egin zuten seniorreko mutilek. Seniorreko mutilak galdu egin zuten, iruroita mairu tantu egin zituzten fontsekako mutilak eta berrio zartarrak hoita bederatzi izan ziren lorturikoak beraz e, mutilak galdu egin zuten. Neskak ere galdu egin zuten San Jorgeren kontra, hemen berrio lehiatutako partidan, hogeita amalau eta iruro geita bederatzi puntu partidau zanduz zelaiko neskak eraman zuten. Eta besterik gabe gogoraraztea guzkiplaza.neten kontsultatu daitezkela gainontzeko partiden emaitzak. Eta Kirolen atalean sakonduz Marcelo Ferreira boxealaria munduko kontseilu txapelketa txapeldun. Horixe Xabi Brasilen bertan martxoan jokatutako munduko kontseilu txapelketan txapeldun zuertatu da Marcelo Ferreira honekin irudira dituen irabazle gerrikoak. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorein, zer dio gorko iragarpenak garazi. Zerua odei gutxirekin, egongo dela gaur goi odeien tarteekin, arratxean bero odeiak aratu eta baliteke esabi. Zaparra da trumoitxuak botatzea, eki osagaikoa izea biliko daga, eta gaur temperatura maksimoak gutxi egoko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.